Sova Info. Okrugli stol na temu stanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, uloga akademske zajednice, održani je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava koji se obilježi 10.12. Organizacijom okruglog stola Udruga Libertas želi dati doprinos raspravi o stanju i izazovima ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, kao i ulozi akademske zajednice u očuvanju stabilnosti i njihovu javnom promicanju. Govornici su bili profesor Elio Bakarini, Sanja Barić, Bojana Čulum, Dalida Ritosa te pravobraniteljica Dijana Kesenja. Govornici su se dotaknuli važnih tema kao što su prava manjina, opća ljudska prava, prava na pobačaj te kako angažirati akademsku zajednicu u poboljšanju istih. Govornici su došli do zaključka da bi svakako trebalo obratiti više pažnje na edukaciju. Dijana Kesunja smatra kako previše mladih ima predrasude, te da akademska zajednica treba čim prije obrazovati mlade, a Sanja Barić kaže kako bi na pravnom fakultetu trebalo uvesti više izbornih predmeta koji bi se bavili ovom tematikom. Predavanje je održano u prostoru gradske vječnice. Počeli su dani medicinskog fakulteta. Osim tribina, predavanja i predstavljanja knjiga, građani će imati priliku prisustvovati mjerenjima. A o kojim se točno mjerenjima radi, rekla nam je Petra Maričić, studentica medicinskog fakulteta. Danas su se održale 22. kapi života, to je već tradicionalno darivanje krvi na našem fakultetu, kojim smo ovaj put uspjeli sakupiti 45 doza krvi. Kroz cijeli tjedan građani će na različitim javnim lokacijama moći izmjeriti krvni tlak i šećer u krvi, te vidjeti kako se pravilno izvodi masaža srca i daje umjetno disanje. Tako se sutra, u utorak, vidimo u šatoru ispred kazališta, u srijedu smo na Jadranskom trgu, a u četvrtak i petak mladi doktori i doktorice mogu vas tiskati i bockati u ZTC-u. U HNK-u Ivana Plemenitog Zajca igrala je predstava La Boheme. Predstavu je režirao poznati redatelj Fabricio Milano koji je o predstavi izjavio. Ovaj put volio bih se kao i u Werteru koncentrirati na psihologiju i interakciju između likova i teških tema s kojima se susreću, siromaštvo i bolest. Upravo stoga komplicirana scenografija neće biti potrebna, dok kostimi ne moraju biti vremenski određeni. Radnja se događa bilo gdje od 1840. do danas. La Boheme imate priliku pogledati još u srijedu 13.12. Vrijeme sutra dijelomice sunčano, oblačenje na sjevernom i južnom Jadranu gdje može biti povremene kiše. Jutarnja temperatura između 9 i 14, a najviša dnevna uglavnom između 12 i 18 stupnjeva Celsjusovih. Vijesti uredila i čitala Dragana Stojanović. Slušali ste Sovu Info.